asosi bo'lganligi uchun go'yoki birinchi darsimizni iymondan boshlagan bo'ldik. 4-darsimizda inshaalloh Qur'oni Karim va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari haqida bahs qilamiz. Lekin Qur'oni Karim haqidagi bahsimiz Qur'oni Karimning ichidagi nuqtalar haqida emas. Qur'oni Karim umumiy mavzuda bahs yuritamiz. Shak shubha yo'qki Qur'oni Karim alloh subhanahu va taoloning huzuridan ekanligidan استعيذ بالله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan muqaddas kitobligida shak shubha yo'q alloh subhanahu va taolo qur'oni karimning shubhada Alloh tarafidan ekanligida shubhada bo'lgan kishilarga xitob qilib Rasulini nozil qildi. Astaizu billah va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sodiqin. agar biz bandamizga tushirgan qur'oni karimni olloh huzuridan ekanligida shak shubhada bo'lsanglar mana o'zinglar fasohatli davo qilasizlar shu qur'oni karim surasining bir kichkinasini olib kelinglar shunga o'xshagan bir kichkina surani olib kelinglar agar davoinglarda sodiq bo'lsanglar قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا insu jin toifasi shu qur'onga o'xshagan narsani olib kelishlikka hammasi jamlansa hargiz olib kelisholmaydi agarchi bir birlariga yordamchi bo'lishsa ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamga alloh taolo ayting shu narsani deb buyurdi yigirma uch yil dunyoda eng fasohatli xalq bo'lgan arab xalqining bo'lib ham quraysh xalqini ichida shu so'zni aytib qichqirib turdilar yigirma uch yil muddatda biror bir kishi qur'oni karimga o'xshagan so'zni olib kelolmadi ya'ni bu davr shunday davr ediki kishilar jang maydonida bir birini qatl qilayotgan darajada jang qilib turgan vaqtida o'zi o'ylamasdan to'qib aytgan she'rini bizni hozirgi davrdagi shoirlar ilhom parisini kutib turgan ham bunaqa yozolmaydigan she'rlarni yozishadi zamoni johiliyat davrida butun hamma islomga mansub va islomga mansub emas bo'lgan xalqlar ichida muttafaqun alayhi eng fasohat rivojlangan davr bo'lgan. Hattoki ular keltirgan so'zlarni arab qoidalariga misol qilinadi. shunday fasohatli davrda rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigirma uch yil muddatda insonu jin toifasi hammasi jamlanib shu qur'oni karimga o'xshagan bir kichkina surani olib kelishsin degan xitobni qilib turdilar biror kishi tarafidan bu narsa olib kelingan yo'q va qiyomatgacha ham olib kelisholmaydi Demak, bu Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligida shak shubha yo'q. Modaniki inson iymonni da'vo qilar ekan, u ixtiyorli emas, xohlasa Qur'on bilan hidoyat yo'lini topib, xohlamasa boshqa yo'l bilan hidoyat yo'lini topishlikda ixtiyori yo'q modomiki iymonni davo qiladigan bo'lsa qur'oni karimda ollohni hukmi kelgandan keyin u tamomiy shu qur'onni hukmiga bo'ysunmoqligi kerak وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا mo'min kishi va mo'mina ayol uchun Alloh rasuli bir hukmni hukm qilgan bo'lsa, uni ixtiyori bo'lishligi mumkin emas. Demak, islomga ergashish, Qur'onga ergashish insonga mizojiy masala bo'lmasligi kerak. Xohlasa hushiga kelsa ergashib, hushiga kelmasa ergashmaydigan masala bo'lmasligi kerak. Balki rasulining hukmiga bo'ysunish bu iymon masalasidir. Alloh subhanahu va taolo rasulini hokim qilmagan kishilardan iymonni nafiy qilgan. استعيذ بالله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما qasam rabbingizgaki hargiz iymon sifatiga ega bo'lishmaydi hatto sizni o'zlarini o'rtalarida kelishmagan narsada hokim qilishmasa keyin siz hukmingiz kelgandan keyin qalbida bir harash topilmasa va tamomiy sizni hukmingizga taslim bo'lishmaguncha hargiz iymon sifatiga ega bo'lishmaydi deyapti alloh biz bu narsani nihoyatda chuqur tushunmoqligimiz kerak demak inson alloh subhanahu va taolo tushirgan qur'onga ergashishlikka ma'murdir va shu ergashishligidimi yoki ergashmadimi qiyomatda hisob beradi hamma oyatlar shunga dalolat qiladi اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. من bu oyatlar hammasi Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushgan Qur'oni Karim biz ergashmoqligimiz uchun hukmlarga ergashmoqligimiz tushganligiga dalolat qiladi. Modomiki odamlar ergashadigan bo'lsa Qur'oni Karimga, ular eng hidoyatli yo'lda va eng to'g'ri yo'lda va eng mehribonroq yo'lda va eng mustahkam yo'lda va eng oliy yo'lda bo'lishadilar. Estaizu inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Demak, bizning mo'min kishilar modomiki iymonni da'vo qilar ekan, ularning xotiralaridan ajralmasligi kerakki, inson ya'ni mo'min kishi uchun haqni maqsad qiladigan bo'lsa, faqat Qur'onga ergashmoqligi shart. Hargiz u to'g'ri yo'lda bo'lmaydi, nomamiki Qur'onga ergashmasa. Qur'oni Karimdan bosh tortgan, yuz o'girgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo zolimlar deb atadi. Estaizu billah bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm va ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni hukmiga ergashgan kishilarni ahli ilmlar deb atadi, ya'ni ilm egalari deb. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد mana bu oyatda alloh subhanahu va taolo robbiz tarafidan sizga tushirilgan qur'onni ilm berilingan kishilar haq deb e'tiqod qilishadi qur'on azizul hamid bo'lgan zotning yo'liga yo'llaydi shuni ham bilishimiz kerakki din dushmanlari tarafidan Qur'oni Karim Arabistondagi sahroda yashagan badaviy arablarga tushgan shularni nihoyatda axloqlari uchun manfaat bergan juda katta bir burilish yasagan deb qur'onni maqtamoqchi bo'lib turib qur'onning asl lozim bo'linishligidan maqsaddan sodda odamlarni burib tashlamoqchi bo'ladi qur'oni karim mo'min kishining e'tiqodida bir toifaga tushib ikkinchi toifaga aloqasi yo'q narsa emas. Qur'oni Karim bir ummatga tushib boshqa ummat bundan mustasno emas. Qur'oni Karim har bir insonga, har bir xalqqa, har bir ummatga, har bir jamoaga, tamomiy olamga qiyomat kunigacha bo'lgan bashariyatga nozil bo'lgan. استعيذ بالله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا butun olamga ogohlantirishlik ogohlantiruvchi bo'lishligi uchun alloh subhanahu va taolo o'zini furqon qur'onini o'zining bandasiga tushirdi butun olamga rahmat bo'lishligingiz uchun tushirdik يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا mana bu oyatlar shunga dalolat qiladiki qur'oni karim tamomiy bashariyatga o'zini inson deb atagan tamomiy qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga nozil bo'lgandir alloh subhanahu va taolo qur'onga ergashgan kishiga saodatni va'da qildi Qur'ondan bosh tortgan kishiga shaqovat badbaxtlik bilan uni qo'rqitdi. Haqiqatda ham shunday bo'ladi. فَمَنِ اتَّبَعَ fala yadhillu va la yashqa. Meni jo'natgan hidoyatimga kim ergatsa, adashmaydi va badbaxt bo'lmaydi. فمن اتبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون men jo'natgan hidoyatga kim ergashsa unga qo'rquv ham yo'q ular g'amgin ham emas ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allohni zikridan bosh tortgan odamga dunyoni o'zida maishatan donka ay fi dunya dunyoda xor bir hayotni Alloh subhanahu va taolo unga muqarrar qilib qo'ydi. Qiyomat kuni ko'r bo'lgan holatda u ko'rdi. uning agarki ko'zi nihoyatda hayotda ko'rib turgan bo'lsa ham ko'rdi ollohning yagona saodat uchun tushirgan qur'onini ko'rmagan edi qur'onni nimaligini haqida o'ylamagan edi u ko'rdi u ko'rligini dunyoda tan olmasa qiyomat kuni alloh subhana va taolo uni ko'r qilib tiriltirgan vaqtda shunda ko'radi shunda biladi shunda ko'rligini shunda biladi o'zi so'raydiki nima hashartani ama meni nimaga ko'r qilib mahsharda qo'pording deydi meni oyatlarim kelgan vaqtida sen esdan chiqargan eding seni ham bugun esdan chiqariladi shunday muhim bo'lgan oyatlarni esdan chiqarib bu haqda bosh qatirmagan eding seni ham shunday muhim narsa haqida bosh qatirilmagandan keyin u e'tibordan chiqdi u birovni esiga keladigan o'rinda bo'lmagan insondir u alloh subhanahu va taolo Qur'ondan bosh tortgan kishilardan bosh tortishligimizga ham buyurdi. amman tawalla an zikrina va lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Bor hayot shu dunyo hayoti deb Allohning zikri Qur'onidan bosh tortgan kishilardan siz ham bosh torting. ularni yetib borgan ilmi shu shu hayot deyishlikdan boshqa narsani tushunishmaydi mana hozirgi odamlarni ziyoli tabaqalarni tekshirib ko'rsangiz yetib borgan ilmi shu oltmish yil yetmish yil hayotdan boshqa narsaga hozirgi hamma qilinayotgan harakatlari hamma narsa shu hayoti dunyodan boshqa emas shu yetib borgan narsa shu agar shunchalik murakkab olam shunchalik murakkab inson shu yetmish yil sakson yilga yaratilingan bo'lsa bu juda e'tiborsiz bir narsa bo'lgan bo'lardi alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda birov bilan Qur'oni Karimning hukmini o'zgartiradigan bo'lsa, murosa qilmaslikka buyuradi Din dushmanlari sizni yo'lingizga yumshashligingizni xohlaydi. Ya'ni Allohning hukmini ra'ylariga muvofiq qilib aytib berishligingizni xohlaydi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunday bo'lishlarini xohlardi. Vaddu yumshoq murosa qilishligingizni xohlaydi ular ham siz bilan murosa qilsin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib oxiri charchashdida u kishining sabotini ko'rib endi bo'lmasam bizni ma'budotlarimizga ibodat qiling biz ham kelib sizni masjidingizda ibodat qilaylik alloh subhanahu va taolo qul ya ayyuhal kafirun qildi xitob qiling ey kofirlar deb xitob qiling Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ashabi kiromlarni ogohlantirdilar. Ashabi kiromlarning iymonlari shu darajada mustahkam bo'ldiki, shayton endi ma'bud bo'lishlikdan umidi uzilganligini bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bashorat berdilar. Lekin ogohlantirdilarki, ba'zi nuqson amallarning kamroq bo'lishligini shayton orzusi hali uzilmaganligi bilan ogohlantirdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, "Inna shaytona qad ya'isa an ya'mada bi ardikum. Walakin radiya an yuta'a fima siwa zalik. Mimma tuhaqqiruna min a'malikum. Fahdharu inni taraktu ma إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه شيطان sizlarni yeringlarda ma'bud bo'lishligidan umidi uzildi. lekin bundan boshqa amallarda itoat qilinishlikka rozi bo'ldi ya'ni sizlar u amallarni yengil sanagan kichkina amallar bor shunda bo'lsa ham ish qilib o'zimga itoat qildirib olsam bo'ldi deb shayton shundan umidi uzilgani yo'q shayton insonga ma'bud bo'lishlikdan umidi uzilishligi bizni o'rnimizdan shundaymi birodarlar yo'q bunday emas shaytonga ko'p odam ibodat qiladigan bo'lib ketgan qur'on hadisdan tashqariga chiqilishlik bilan shaytonga ibodat qilish davri boshlanadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashoblariga bergan bashoratlari shayton sizlarning yeringlarda dedilar ma'bud bo'lishligidan umidi uzildi lekin o'zinglar bo'sh narsa emas degan kichkina amallarda ma'bud bo'lishlikdan ya'ni gapiga kirgizib olishlikdan umidi uzilgani yo'q ehtiyot bo'linglar dedilar ahzaru ehtiyot bo'linglar men sizlarga bir narsa qo'yib ketyapmanki agar shu narsani mahkam ushlasanglar hargiz adashmaysizlar dedilar u Allohning kitobi va payg'ambarining sunnati dedilar mana bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'yib ketgan yo'l bizni adashtirib qo'ymasligi kerakki ko'pchilik odamlarning bir fikrda bo'lib turishligi ko'pchilik odamlar shu yerda degan fikr bilan ularning fikriga qo'shilib ketmasligimiz kerak ko'pchilik haqni ifoda qilmaydi birodarlar alloh subhanahu va taoloning risolat davrida butun o'tgan payg'ambarlarning davri hammasi shuni isbotlaydiki payg'ambarlarga iymon keltirgan kishilar ozligi bo'lgan ba'zi payg'ambarlar qiyomatda mahsharda bo'ladi ularning ummatlari yo'q ba'zilarniki bitta ba'zilarniki ikkita ba'zilarniki barmoq bilan sanab bo'ladigan ba'zilarniki ko'p bu narsa dalolat qilmaydiki payg'ambarlar da'vatda sus bo'lganligidan. alloh saqlasin ularni ular da'vatda tinimsiz to'xtamasdan da'vat qilishganlar lekin xalq bilan mutlaqo murosa qilmaganlar alloh subhana va taolo tarafidan olib kelgan narsani o'zgartirmagan holatda yetkazganlar nuh alayhissalom to'qqiz yuz ellik yil da'vatlarning natijasida ozchilik iymon keltirdi alloh subhanahu va taolo va inna min ibadiy shakur ya'ni va qalilun min ibadiy shakur mening shakur bandalarim juda ozdir deyapti وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله agar yerdagi ko'pchilikka ergashsang seni Allohning yo'lidan sizni adashtirib ketadi deyapti. Ko'pchilik haqni ifoda qilmaydi. Jamoa nima? Agar bir kishi haqiqatda bo'lsa, shu ahli sunnat va jamoat bo'ladi. Mana biz hozirgi vaqtimizda bizni aldab qo'ymasligi kerakki, ko'pchilikning bir tarafda bo'lishligi bilan bu taraf haq ekan deb qo'ymasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizlarni hayron bir xalq qilib qo'ygani yo'q. Bizlarga Allohning kitobi va rasulining sunnatini qo'yib ketdi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari bun bilan ogohlantirdilar. Ko'p minglik jamlagan jamlangan hajjatul vadoda. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ummatlarni o'zlarining muqaddas kitoblarini hukmini buzganligi sababli ularning badbaxt bo'lganligini xabarini berdi bizni ogohlantirdi o'tgan payg'ambarlarning ummatlari haqida ko'p bizlarga xabar berdi ahli injil hammasi injildan burildi ahli tavrot o'zlarining tavrot muqaddas kitoblarni o'zgartirishdi ollohni hukmini buzishdi sharafli odamlar o'g'irlik qilsa qo'lini kesishmadi biror bir zaif odamlar o'g'rilik qilgan bo'lsa Allohning hukmini joriy qilishib qo'lini kesishdi xuddi hozirgi zamondagi bo'layotgan ishlarga o'xshagan alloh subhanahu va taolo ularni shu amal bilan halok qildi haqiqat umum insoniyat o'rtasida bir o'zgarmas bo'lmas ekan bu bashariyat halokatdan boshqa narsa yo'q mana hozir o'zimiz ko'zimizda ko'rib turdikki butun dunyoni davo qilgan o'rin bir ozgina fursatda haqiqatni barpo qilmaganligi uchun yer bilan yakson bo'ldi shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir sharafli qabiladan bir ayol o'g'irlik mahzumiya qabilasidan bir ayol o'g'irlik qilganligi uchun iltimos qilishlik uchun eng ulug' sahobalardan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng mahbub bo'lgan sahoba al hib ibnul hib bo'lgan usomat ibn zaydni o'rtada vosita qilishdilar o'rtada vosita qilib jo'natganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam dadalarini ham yaxshi ko'rardilar o'g'illarini ham shunaqa yaxshi ko'rardilar shunday yaxshi ko'rgan kishi kelganlarida yuzlari o'zgarib g'azablandilar ey usoma ollohni hududida mendan iltimos qilib kelding ollohga qasam ichib aytamanki agar fotima meni qizim o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman ilgarigi ummatlarni halok qilgan narsa sharafli odamlarni kechirishardi zaif odamlarga ollohni hukmini joriy qilishardi mana bu millat tez kunday bo'lib ketadi shuning uchun alloh subhanahu va taolo o'tgan ummatlarning yo'q bo'lib ularning badbaxtlik ularning chekiga tushganligini bayon qilib bizni ogohlantirdi ming afsus bo'lsinki islom millati o'zining qur'oniga qilgan jinoyatni hech qaysi o'tgan ummatlar qilgan emas birodarlar rasululloh sallallohu alayhi va vasallamdan qolgan meros bunchalik qiymatbaho meros hech qaysi millatga qolmagan ammo bu merosni poymol qilgan islom millatida millat ham yo'qdir birodarlar rasululloh sallallohu alayhi va sallam vasallam aytdilarki lan تضلوا ma تمسكتم bihima: Kitobullohi ta'ala va sunnatun نبيه ikki narsa qo'yib ketyapman sizlarga modomiki mahkam ushlasanglar hargiz adashmaysizlar bu ollohni kitobi va payg'ambarining sunnati islom dushmanlari makr bilan islom ummatining o'rtasidan qur'on bilan hadisni olisholadi bu sodda islom millati qo'lidan qur'on bilan hadisni olib qo'yganligini esdan chiqardi agarki bosmaxonalarda chiroyli qur'onlar chiroyli hadislar bosilgan bo'lsa ham ularning o'rtalarida qur'on bilan hadis yo'q edi hatto bunga nihoyat darajada nayrang ishlatildi qur'on ollohning kalomi ulug' kitobdir. Biz zaif bandalar u narsani bilolmaymiz degan talqinni o'rtaga tushirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tamomiy payg'ambarlarning sayyidi, u kishi ulug' zot, u kishining so'zlari juda chuqur, lekin biz zaifmiz, u kishini so'zlarini bilolmaymiz degan so'z bilan yo'qotildi. Biz Qur'onga murojaat qilaylik. biz qur'onni tafakkur tafakkur qilishlik uchun juda qulay qilib qo'ydik bormi shuni tafakkur qiladigan odam qur'onni biz tushirdik fikr qilishliklari uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari hayotga tadbiq qilinishligi uchun bo'lgan men o'zimga qur'on bilan hadisni haqida bayon qilgan kishi vahiy tushmaydigan payg'ambarlikni davo qilganga o'xshagan degan so'zni aytishdi ya'ni buni johil odamlar emas ozgina ilmdan xabari bo'lgan kishilar ya'ni qur'on bilan hadisni haqida qur'on bilan hadisni bayon qilib berayotgan kishi vahiy tushmay turgan lekin nabiyman degan davoda kishi deb shunday johilona fikrni aytdi men unga javob qildim rasululloh sollallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda ko'p minglar sahobalar hech bir xabarda shak shubha yo'q nechi minglab jamlangan hajjatul vadoda mendan ko'p nasihatni eshitdinglar men mana shu o'rinlarda yana yilga meni topa olmasanglar kerak deb ogohlantirdilar haqiqatda ham yanagi yil kelmasdan rafiqu a'loga ketdilar shubha yo'q nechchi minglab jamlangan hajjatul vadoda mendan ko'p nasihatni eshitdinglar men mana shu o'rinlarda yana yilga meni topa olmasanglar kerak deb ogohlantirdilar haqiqatda ham yanagi yil kelmasdan rafiqu a'loga ketdilar shu hajjatul vadoda shu hadisni tan olasizmi تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله تعالى وسنة نبيه حديثini tan olasizmi siz so'zlaganinglar tan oladi tan olmasdan boshqa chorasi yo'q demak hargiz modomiki mahkam ushlasanglar adashmaysizlar debdilar ma'no nima mahkam ushlashlikni ma'no nima bir qo'ltig'imizga qur'onni bir qo'ltig'imizga hadisni ushlab mahkam shunday turishligimizmi yoinki qur'onni ko'kragimizga qo'yib hadisni orqa yelkamizga qo'ytirib bog'lab tushirmab ajratolmaydigan qilib bog'lab qo'yishlikmi yoinki qur'on bilan hadisni mahkam bog'lab uyimizning to'risiga osib qo'yishligimizmi birov yecholmaydigan qilib qur'oni karimni mahkam ushlashlikni ma'nosi nima bir kishi aytsaki o'g'lim olamdan o'tib ketyapman mening vasiyatimni mahkam ushlagin agar shu vasiyatimni mahkam ushlasang sen hayotda dovdiramaysan desa biz shu vasiyatini olib yozib go'zal harflar bilan yozib turib devorga osib qo'yaylik yoinki doim cho'ntagimizga yoinki bir tumor qilib qo'ltig'imizga bosib yuraylik shu mahkam ushlashligini u vasiyatni hayotda hech ham ko'rsatmagan holat demak mahkam ushlashligimizni ma'nosi nima qur'on bilan hadisning mahkam ushlashligimiz yo boshimizga mahkam bog'lab olishligimizmi demak qur'oni karim oyatlari va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarini o'rganib hayotimizga tadbiq qilishlik bo'lsa kerak va shunda zarracha ham bir tarafga o'tmasdan mahkam turishligimiz qur'oni karim bilan hadis sharifni mahkam ushlashlik bo'lsa kerak demak bu bizdan bilishlikni taqozo qiladi va shunga amal qilishlikni taqozo qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vasiyatlarini oxirgi va eng chuqur vasiyatlaridan bittasi shu bo'ldi alloh subhanahu va taolo qur'oni karimni buyrug'iga bo'ysungan zotlarni ashobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida vujudga keltirdi qur'oni karimda buyruqlarni bajarishlik insonlarning o'ziga manfaatli ekanligini bayon qildi hatto ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shunday katta ne'matni bergan ediki atroflariga yig'ilgan ashoblar jonlaridan ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radi u kishi olib kelgan buyruqni tamomiy bajaradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga agar biz ularga farz qilganimizda o'zinglarni o'ldiringlar deb vataninglardan chiqinglar deb agar buyruq qilganimizda ularni ozchiliklari qilgan bo'lardi biz bunday og'ir buyruqqa buyurmadik rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi sahobalarni ismlab agar aytgan ekanlarki ular ham bu oyatni eshitganda agar rasululloh o'zinglarni qatl qilinglar deb buyursa biz qilamiz dedilar alloh taolo illa qalilun minhum deb mana bu oyatda bayon qilyapti ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به Alloh tarafidan mau'iza qilinib, ularga nasihat qilingan narsani qilishsalar, nakana khayran lahum, o'zlariga yaxshilik bo'ladi. haqiqatda ham qur'oni karimni buyruqlariga bo'ysunishlik tamomiy bashariyatga yaxshi edi alloh subhanahu va taolo ahli tavrot ahli injillarni o'zlari tavrotni hukmini barpo qilishganda ularga dunyoda hamma tarafdan mamnun bo'lishliklarini bayon qilib وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة ولكن وكثير منهم ساء ما يعملون agar ahli tavrot tavrotni barpo qilishganda ya'ni tavrotni hukmini qilishganda ahli injil injil hukmlarini qilishgan bo'lganda o'zlariga robbilari tarafidan tushirilgan narsani barpo qilishganlarida hukmlarni ular hamma taraflaridan mamnun bo'lib yashashgan bo'lardi alloh subhana va taolo iymon keltirgan amali solih qilgan kishilarga qur'oni karimda من آمن وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة pokiza bir hayotni ularga nasib qilamiz dedi shuning uchun biz bilmoqligimiz kerakki qur'oni karimni alloh subhana va taolo bizga amal qilishlik uchun tushirganligini qur'oni karimning alloh subhana va taolo tarafidan kelganligida shak shubha yo'q alloh subhana va taoloning qur'oniga amal qilmasdan go'zal suratda o'qib bilan kifoyalanib qolganlarni ya'ni go'zal suratda o'qishlik albatta yaxshi ish lekin shun bilan kifoyalanib qolgan kishilarni misolini shunga o'xshatamanki biror bir kishi sizning qadrdon odamingiz yoinki sizni mehribon otangiz sizga bir maktub yo'lladiki ma'lum bir kundan keyin ko'rishamiz shu ko'rishgan vaqtimizda ko'p kishilar bilan ko'rishamizda shunda mana shu ishlar barpo qilinsin va bu ishlar qilinmasin bu ishlarni nihoyatda ehtiyot qilib qo'yishlik kerak degan ko'p narsalarni buyurgan bo'lsa va shu buyruqlarini bajarmagan kishilarning juda yomon holatda bo'lganligini sizga xabarini bergan bo'lsa shu maktub kelgandan keyin siz bu maktubni go'zal suratda o'qib hatto buni yodlab olib tayyorlab juda chiroyli o'qiydigan qilib siz undagi buyruqlarni birortasiga e'tibor bermasangiz shu uchrashuv vaqtida ro'baro kelgan vaqtda meni buyruqlarimni qildingmi deb savol qilgan vaqtida siz bu buyruqni chiroyli qilib o'qib bersangiz sizdan mamnun bo'ladimi juda qattiq bir dashnom beradiki meni buyruqlarimni nima uchun bajarmading deydi u holat nima uchun qil degan narsalarimni qilmading nima uchun qaytargan narsalarimdan qaytmading nima uchun o'tgan xalqlarning shu buyruqni bajarmagan vaqtida yomon bo'lganligini bergan xabarimni eshitma ibratlanmadingmi deb aytsa albatta haqli bo'ladi ana qur'oni karimni chiroyli o'qib ishlik bilan kifoyalanib qolgan odamlarning misoli shunga o'xshaydi amal qilmagan birinchi ixlos darsimizda ham bu haqda bir gapirib o'tganmiz undan tashqari Alloh subhanahu va taolo bizga qattiq bir misolni berdiki, bu misoldan hammamiz ibratlanmoqligimiz kerak. Tavrotni yaxshi o'zlariga lafzlarni o'zlashtirib, amalini o'zlashtirmagan kishilarni Alloh subhanahu va taolo tansil qildiki, "Masalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara." tavrotni nafslarni o'zlashtirib amalini o'zlashtirmagan kishilarning misoli katta kitoblarni ko'tarib ketayotgan eshaklar misoliga o'xshaydi dedi ya'ni katta og'ir kitoblarni eshakka yuklab qo'yilsa u juda bir og'ir mehnat bilan ketayotgan misoli lekin u eshak bu kitoblar har qancha katta bo'lgani bilan zarracha foydalanmaydi mashaqqat juda bor bu tavrotni ham yodlab olishlik mashaqqati juda bor lekin bu mashaqqatni o'zi manfaatlangan emas xuddi katta kitoblarni ko'tarib ketayotgan eshaklar misoliga o'xshaydi agar qur'oni karimda shu oyat bo'lmaganda shu misolni agar bir kishi aytsa uni jazosi albatta odamlar qatl qilib tashlagan bo'lardi sen olloh tarafidan tushirilgan muqaddas kitobni quruq labzini bo'lsa ham yodlagan odamni amal qilmagan odamni shunday haqir bir hayvonga o'xshatding deb har qanday jang qilgan bo'ladi lekin buni olloh subhana va taolo o'zining azaliy abadiy kalomida yod qilyapti o'ylab ko'ring kitobing nima desa qur'on deymiz shu so'zdan boshqa narsa bizda qolmadi birodarlar alloh subhanahu va taolo aytsaki men senga bitta kitob jo'natgan edim seni afzal ummat qiluvdim seni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ummat qiluvdim sen shu kitobni ichidan xabardor bo'ldingmi degan savol bo'lsa nima deb javob qilamiz birodarlar dunyoni hamma narsasidan xabarimiz bo'lsa hamma daqiq chuqur narsalardan xabarimiz bo'lsa ammo qur'oni karimni buyruqlaridan xabarimiz bo'lmasa bu buyruqlardan xabarimiz bo'lmasligi birinchi shu sababni ham aytmoqligimiz kerakki din dushmanlari bizlarni bilishlikka imkoniyat bermadi men malomatimizni qattiq bo'lishligi birinchi o'zimga va boshqalarga ham bo'lishi bilan birga shuni eslatib o'tmoqchimanki bir kishiga qur'oni karimni bu o'zimizni musulmon birodarlari orasida bo'lganligi uchun men shu narsani qur'onni bilmaslik qattiq ekanligini gapiryapman ammo bir kishi qur'oni karimning ba'zi oyatlarini aytib bersam u aytdiki qur'oni karimni bu musulmonman degan kishilar siz bilan mutlaqo ya'ni qur'oni karimni ma'nosini bilmasdan o'qishadi shunga men unamayman bu musulmonlarga degan so'zni ziyoli tabaqalardan barcha menga gapirgan bo'ldi lekin men u vaqtda musulmonlarni himoya qildim unga aytdimki sal bir fikrlab gapiring gapingizni qur'oni karimning oyatlaridan so'rang men aytib beray lekin umumiy musulmonlarning bilmasligini men xato deb bilaman lekin bu xatoga ulargina sababchi emas ularning sababchi bo'lishligidan boshqa sabablar bor biz tug'ilishligimiz bilan tilimiz chiqishlik bilan maxsus bir tarbiya joyiga borishga majbur bo'lsak bu vaqtning o'tganligi ancha bo'lgan bolalarimizni islomda ertalabdan boshlab kechgacha islomni masxara qiladigan targ'ibotlarni eshitsak tinimsiz ota onalaring burchakda do'nqayib namoz o'qiydi degan masxarani eshitsak bular qoloq xalq desa shu gapdan boshqa narsani eshitmasak go'daylik vaqtimizdan boshlab doim islomga qarshi targ'ibotni eshitgan bo'lsak o'n yil maktabda tamomiy ro'za mana avvalgi vaqtlarda ro'za tuttirilmasdi majburiy ochilardi namoz o'qisa masxara hamma ibodatni qilsa masxara qur'oni karimni masxara qilingan hadisni masxara qilingan nizomda o'sgan bo'lsak endi musulmonlarga yana ham ming alloh subhanahu va taoloning bu rahmati bo'lsinki ular shundan ham ajralib ma'lum bir vaqtda qur'oni karimning labzini bo'lsa ham o'rganib olishyaptilar vaqt ajratib bekinib yurib o'rganib olishyaptilar endi misoli shunga o'xshaydiki bu so'zingiz bilan ikkalamizni turishligimiz islom bilan islomga qarshi kurashayotgan odamlarning hozirgi davrdagi misoli shunga o'xshaydi xalqni ikkiga bo'lib qo'yadi bittamiz qurbon bo'laylik ana shu odamga ergashib xalqni bo'lib tashlamaylik shu jamlangan vaqtda bittamiz bittamizni qatl qilaylik deb maydonga chiqishdi duel deydi ho'p shuning sharti unda nima bo'lsa bunda ham shu asbob bo'lishi kerak lekin shunday holatda shuni adolatlik duel deyiladi endi siz bizni hozir qani bir kurashaylik deyapsizu ikkalamizni maydonda turishimizni misoli shunga o'xshaydiki sizda qurol aslahaning hamma turi sizda qo'lingizda hanjar ham bor sizni qo'lingizda qilich ham bor qo'lingizda o'q dorilar ham to'la xohlagan qurolning hammasi sizni qo'lingizda turibdi shu bilan birga siz temir sovut olgansizki ko'zingizdan boshqa joyingiz ochiq emas hamma joyingiz bekik uzun bir nayza ham olgansizki yoningizga borishlikni iloji yo'q qaysi tomondan kelsa bizni turishimiz misoli shunga o'xshaydiki bir lozim kiyib hamma yog'i ochiq bo'lgan bir odamga o'xshaydi na bir ko'ylagimiz yo'q na qo'limizda hech narsa yo'q boshimiz yalang bitta lozimni kiydirib qo'ygan olganmiz boshqa hamma yog'imiz ochiq xohlasangiz nayzingizni suqasiz xohlasangiz otasiz xohlasangiz zaharli doringizni sepasiz xohlasangiz xohlagan joyimizga xohlagan ishingizni qilasiz ey birodar bu bu ana agar duel deydigan bo'lsa hech bo'lmasa bizga bir ketmon sopib berib qo'ying keyin biz siz bilan gaplashing desak yo'q sen men bilan kurashasan shunday turishda deb turishga o'xshaydi bizda hech narsa yo'q sizni hamma yog'ingiz beki temir sovutni kiyib olgansiz ko'zingizdan boshqa joyi ochilmas. ko'zingizni ham bekitmoqchisizu lekin bizni ko'rmay qolasiz shunday turgan holatingizda ham ikki qo'lini ko'zimga tiqib oladi deb qo'rqib turibsiz misoli shunga o'xshaydi xuddi bu hozirgi islomga islom haq islomning haqligida shak shuba yo'q qur'oni karim alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil bo'lganligida shak shubha yo'q lekin buni haqligini odamlarga bayon qilishlik imkoniyati bo'lmoqligi kerak inshaalloh darslarimizni kelajagida qur'oni karimning ba'zi oyatlarini xususiy suratda bir inshaalloh bayon qilingan vaqtda qur'onning lafziy va ma'naviy mo'jizalari haqida ham gap yuritiladi biz hozirda shuni aytamizki biz odamlarga islomiy ma'rifatni tarqatmoqchimiz alloh subhana va taolo tarafidan kelgan qur'onning ollohni kalomi ekanligida shak shubha yo'q qur'oni karimning xalqlarning tamomiga qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning saodatiga nozil qilinganligida shak shubha yo'q shuning uchun biz yaxshi bilmoqligimiz kerakki qur'oni karimning tushuntirilishlik o'zi odamlarning qalbi almashadi islom tarixiga agar murojaat qilar ekanmiz al islomul fatih deb islomni fotih ya'ni butun dunyoni fath qilib ochuvchi deydi islomning o'zini ruhi fath qilgan viloyatlarning soni islom jihodi bilan fath qilingan viloyatlarning sonidan ko'pdir birodarlar Nima uchun? Islomni tushirgan zot Qur'onni tushirgan zotdir. Qur'onni tushirgan zot koinotni yaratgan zotdir. Koinotni yaratgan zot mana shu insonni yer yuziga xalifa qilib jo'natgan zotdir. Bu yaratuvchining yagonaligiga dalolat qiladi. Olam yagona bir qonuniyatga bo'ysunadi. Insonlar hayoti yagona qonun bo'lgan Qur'onga bo'ysungandagina saodat bo'ladi. Agar olam Alloh tarafidan jo'natilingan qonuniyatdan zarracha chiqsa, olam parchalanadi. Xuddi bashariyat o'zining jo'natilgan o'ziga jo'natilingan Qur'on qonunidan tashqariga chiqsa, hayot bir badbaxt bo'ladigan bir hayotga aylangandek. Mana moddiy quvvatlarning, moddiy qulayliklarning rivojlangan bo'lishligiga qaramasdan eng moddiy qulayliklar rivojlangan mamlakatlar ichidan yemirilib bormoqda nima uchun ularning misoli shunga o'xshaydiki bir baquvvat bir qanoti nihoyatda baquvvat bo'lgan qush ikkinchi qanoti ya'ni moddiy tarafi bir qanot desak bu quvvatlik ma'naviy tarafi irib borayotgan bir qanoti irib borayotgan qushning uchmoqchi bo'lib turganiga o'xshaydi bu qush zohirda uchib ketayotgan bo'lsa ham tez kunda bu qulab ketishligi muqarrardir hozirgi taraqqiyotning ketishligi bir tarafi nihoyatda baquvvat bo'lgan bir qanoti ikkinchi qanoti erib borayotgan bir qushga o'xshaydi shuning uchun bashariyatga boshqa yo'l yo'q qur'oni karim hayotiga qaytishlikdan boshqa saodat yo'li yo'qdir Bu birodarlar mizojiy masala bo'lib qolmasligi kerak, yaxshi tushunaylik. Bu iymon va kufr masalasidir. Qur'on hayot yo'lini bilishlik, bu iymon tan olishlik, bundan voz kechishlik na'uzubillah kufrdir Shuning uchun mu'minlar bu masalani mizojiy masala deb qolmasliklari kerak.